Uou! Uou! Essa menina tá causando problema. Os caras tiça na hora, não aguenta. Joga essa bunda, rebola e concentra. Eu quero ver, então vai. Empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra. Faz do jeito que todo homem Viva a putaria que amar é uma bosta. Só você sabe fazer. Yeah. Faz do jeito que todo homem gosta. Viva a putaria que amar é uma bosta. <laughs> Só você sabe fazer. Yeah. Empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra empuja, empujándole, empuja, empujándole, empuja. Essa menina tá causando problema. Os caratiça na hora não aguenta. Joga essa bunda, rebola e concentra. Eu quero ver, então vai. Empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra. Faz do jeito que todo homem gosta. Viva a putaria que ama é uma bosta. Só você sabe fazer. jeito que todo homem gosta. Viva putaria que ama é uma bosta. Só você sabe fazer. Yeah. Empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, nelas, nelas, nelas,